屬羊、屬雞、屬牛、屬馬，幫我企埋一邊。屬豬、屬狗、屬猴，另名一面。生死有命，富貴由天，啲人工又唔加，啲樓又買唔到，冇理由俾人揸住條嘢噶嘛。既然全世界都想你死，我就偏唔死，你即管挫我條命啊！我條命越挫越硬。身為老漢，梗係有奪命殺手啦。我哋係撈鬆，人人都係撈鬆。我哋再唔奮起反抗，我哋真係俾人奪命噶啦！如果我哋認命，就唔係香港人。 香港人，你为何要认命？夺命捞松。 好啦，嗱喺休息之前咧，我哋就話啦，我如果帶隻動物去台灣，咁究竟有啲乜嘢需要注意咧？咁嗱，需要注意嘅嘢咧，其實同你去第啲地方係差唔多嘅。咁但係咧有幾樣嘢咧需要提一提嘅。咁大家會問啦，喂，其實係咪任何狗，除咗頭先我哋話搭日航嘅誒、呃，即係動物法就係呢個法國老虎狗、拳師狗啊誒或者係老虎狗唔可以咧？OK，其實唔係嘅嗱，因為最基本咧都有一樣嘢大家要緊記嘅就係咧，一般國家咧都係要求咧嗰個動物咧有三個月嘅誒三 嘅三三個月歲嘅三個月三大三個月大，三個月九十大日大。係九十日大。咁佢哋咧先至可以去打佢哋嘅所謂第一針。咁誒，因為太細咧，佢哋未必係適合去打嗰啲即係其實即係誒注射基本上。同香港 你普通攞狗牌咧，嚇嗰個要求差唔多。一樣係啦，咁而記住記住咧，其實誒其實台灣同誒香港嗰、個、呃、即係誒個法例咧係好相似啦。例如咧就係三個月大啦，要要有三個月大先可以同佢打針啦。第二就係要喺嗰、個誒、呃、動物咧一日二百一十日到埗前二百一十日。 同佢做呢啲咁樣嘅注射係注射，咁就唔係話誒我呢個禮拜同佢打完，下個禮拜就走啦。咁其實唔可以嘅。咁所以如果你帶一個動物誒、呃出門咧，其實你最少咧要喺六至七個月之前咧，已經要安排晒所有呢啲即係誒、呃打針啊。我其實係要攞牌啊誒要即係等於我頭先我哋一開始嗰節講嗯咧，同父母去旅行又好，同動物去旅行又好咧，其實係要 planning 嘅，唔係抽起條唔筋，係抽起條筋想去就去嘅。譬係如我哋上次啲朋友 夾埋一齊三個 family、四個 family 去日本咁樣咧，係係係 plan 咗一年嘅佢哋。係係係係。係啊，除咗夾時間之外啦，要之前要 check 好晒大家一個 WhatsApp group 咁樣，大家要做乜做乜做乜，嗯即係要做好晒。咁因為如果你一個去到 打翻轉頭就真係好冇癮噶嘛，嗯，係嘛，嗯，即係大家都係想即係順順利利噶嘛。同埋仲有就係你諗下，如果到時佢被扣住，係啦，有乜喺機嘢意外狀場就俾人況嘅話，扣住佢就搞唔掂喎，佢自己搞唔掂噶嘛，係係你要幫佢搞噶嘛，嗯，咁所以咧就台灣咧就因為係 quarantine 嘅時間比較長，嗯，咁所以咧就誒、呃 短途旅行就未必適合我，我覺得係。即即係最緊要記住嘅咧，誒、其實任何一個國家都係噶啦。最緊要記住咧，就係嗰、個、呃、晶片啊，嗰、個 number 同你嘅手上邊嗰啲文件咧，嗯一定一 match 定要啊對住，因為咧佢好簡單嘅，佢係佢就係、其實嗰、個、呃、晶片咧就等於佢嘅身份證，等於佢個佢嗰個 passport。咁你諗，你只要諗啦，喂，等於你拎住個 passport 同你其他嘅誒身份證明文件嘅 number 係唔一樣嘅。 你認為你入唔入到境咧？冇可能啦，係咪？人哋一對就覺得咧。你攞住 Lens 嘅 passport 入唔到境啊，當然即係你搞乜嘢咧？咁所以咧誒、因為點解要自己誒、金睛火眼睇清楚咧？喂，漁護署俾嗰張嘢你，佢隨時打錯，哦咁啊 sorry 啦，因為到時咧你拎住嗰個 microchip 嗰個 number，即係個新嘅新個身份證，即係注射咗入去嗰個啦，嗰、個晶片啦，同佢 手上邊嗰份文件係唔對嘅咧，就大劑啦。嗱因為你佢就以為第二隻狗咯。你唔好話動物啊，人啊，好多時你訂機票嗰陣時啊，輸入嗰個名啊，嗯你可能你自己 passport 裏邊咧係有將英文名寫落去嘅，係，但係你訂機票嗰陣時，淨係寫咗自己嘅哦佢有權唔俾你上機英文嘅喎。中文名嘅英文拼音咁啦，係譬如誒康永宣咁樣，係啊你冇打卡文，係咁佢可能其實一對嘅話，喂唔係喎，你個 passport 係有卡文嘅喎，係咁佢可以唔俾你上機嘅。係啊，佢可以唔俾你上。係啊，所以我就話，特別係狗仔名 咧，有陣時咧，即係好多古靈精怪嘅狗仔名嘅，其實嗰啲資料啊，咁所以咧就一定要清清楚楚對清楚，譬如佢個 trips 個 number 係點啊等等呢啲。咁仲有咧就係咧，咁你帶啲咩上去，即係帶啲咩出發咧咁樣。咁嗱，基本上咧誒。如果食開乾糧嘅就簡單啲啦，咁、但係如果唔係食開乾糧嘅，係即係每餐整嘢食俾佢食嘅咁樣。咁嗱，你要記住咧，動物其實好簡單嘅啫。就算你話我去到外地整嘢食都好咧， 其實只要你有一個好簡單嘅，我啲旅行嗰啲電煲啊，好細個我哋嗰啲即係煲水嗰啲咧，其實已經足夠可以煮嘢食俾狗仔嘅啦。咁、你可以係買啲蔬菜啊，誒、fresh food 啦，所謂，譬如超級市場買一啲誒、肉啊等等咧，切碎佢一粒粒啊咁樣， 咁煮咗佢就得㗎啦。其實嗯，咁呢個就係我當時即係帶住高迪去旅行嘅時候咧，我就用呢個方法咯。咁啊，其實就係只不過隨身咧就有一個誒誒、 我唔知嗰啲叫咩熱水煲，就係 travel 嗰啲咯，誒、即係嗰啲旅行用嘅熱水旅行用煲啦。嘅熱水煲啊，咁即係電熱煲啊。係啦，咁嗰、個嗰、個煲咧，就我去到邊度咧，都係帶住佢咧，就愛嚟即係誒、無論去到咩任何酒店咧，都係去超級市場買好晒啲嘢，咁然之後咧就將佢切切切抌晒落去，咁啊搞掂，咁啊可以即係俾佢啊咁。咁有人咧就會話啦，喂，咁其實誒、會唔會好似好勞師動眾咁咧？咁調翻轉，你只要諗下，你自己都會沖杯咖啡㗎。 你或者你帶個細路仔去旅行，你都會都要沖個杯開啲嘢俾佢食㗎。你唔係你都可能會帶個杯麵㗎。係啊，同埋你你咁有啲咁大同埋杯麵呢你都要你都要可能，如果細路仔好細嘅，嗱我哋見到咧外國人咧，嗯好奇怪嘅。譬如我哋去上次去 Cambodia 嗯 Cambodia 嘅 Angkor Wat 啦、吳哥窟啦，我哋去日野嘅 Borobudur 啦，嗯我哋日野我記得我哋見到一個好細嘅 B 嘅，嗯一個爸爸同佢一齊，我哋即係離遠同佢影咗張相， 個爸爸抱咗一個好細嘅 B，我諗係一個月大，個零兩個月大咁嘅就係。嗯我成日都好佩服呢一係啦種嘅。你留意下華人咧，好少好少咧，將一啲咁細嘅 B 咧，但係嗱，你諗下嗰一個，我收尾我同佢傾偈咧，佢哋係嚟自德國嘅夫婦嚟嘅。係你諗下佢由德國飛去呢個日野喎，係即係飛去 Jakarta，Jakarta 再轉機去日野。係咁就仲要你知由日野市中心去 Borobudur，朝頭早三點幾起身睇日出，係要孭住佢上去爬上去嗰個 婆羅浮屠嘅頂嗰度噶嘛。係係。咁你諗下嗱，你話煩唔煩呢？好、多人話喂，大佬，如果細路仔有咩病痛咁又點啊？嗱，好、多時就係諗緊呢啲嘢，係所以就一定唔會帶啲好細嘅 B 落。同埋我但係我覺得好奇怪嘅，外國人呢，係佢哋帶細 B 去旅行呢就好普通喎，好普遍嘅真係。好普遍啊，因為我我發現咧，佢哋咧好中意做幾樣嘢嘅，就係咧啊，唔知點解咧，無論無論點都好啦，誒、 一定係有一個嗰啲誒孭帶啊，前孭帶，即係其實佢哋興嘅，就算佢哋國家都係咁嘅，就係咧 誒一塊布咁樣嘅，係係咁咧然後咧即係就將個 B 咧就係擺喺自己嘅手抱嗰個位嗰度嘅，嗯咁、但係因為咧佢有塊布，即係即係嗰個 B B 喺塊布裏邊嘅嘛，係係咁咧你隻手就唔使咁受力啊，因為係你主要靠個膊頭嗰個力，係咁咧但係隻手就幫一幫助，咁但係好處係咩咧？就係嗰個 B 咧就係抱喺個爸爸或者媽媽嘅懷抱裏邊，係就即係你佢喺你前邊噶嘛。總之就唔會中咗出街就唔咯會，跌咗出嚟或者俾人搞啊或者咩嘢啊咁係係係樣。 咁所以我有陣時都好佩服佢哋嘅，好佩服啊，真係好佩服。我因為覺得佢哋去嗰啲地方，以佢哋嘅標準嚟講，其實係啲落後嘅地方嚟㗎嘛。同埋好好難得㗎，即係我成日都會諗咧，嚇、即係其實佢哋淨係 淨係決定呢一下，都會諗啦。嗱，如果用用一般嘅即係中國人父母嘅立場咧，就係、哇嗰度有污糟啊，有咩多病菌事嘅時候啊、霍亂係啊、啊陣卡病毒係啊、啊，入佢一陣間蚊啊突，然之間唔舒服咁點啊？啲咁啦，咁嗱，我我成日都會諗啦，嚇點解佢哋又調翻轉又唔會咁諗？點解佢哋啲外國 B 又唔會有呢啲咁嘅問題嘅咧？咁嗱，我有原因嘅，我覺得。嗯其實因為咧，我覺得啊，我唔知有冇估錯。 其實外國咧，第一佢哋好多時都係一個所謂 nuclear family，唔會同父母一齊住嘅，即係冇上一代幫佢照顧細路仔嘅。嗯，如果佢兩個走咗去，而剩低一個細 B 嗰度咧，其實佢都唔知交俾咩人照顧嘅。第一冇有工人嘅好少，係第二有父母，即係有祖父母 喺度睇住個孫嘅，亦都冇可能，我覺得根本。唔會幫你。祖父母亦都唔會幫你，係啊咁所以咧就帶埋去咧，反而係一個即係正常嘅選擇。如果咪自己咪冇得去咯。咁第二咧，其實細 B 咧係因為有好多父母嘅抗體嘅，嗯所以好多人以為咧見到好似個 B B 仔好 fragile，因為佢即係啱 啱出嚟一嚿肉一嚿粉咁樣，嗯即係覺得好似好 fragile 咁。其實正正唔係，因為越係細嘅 B 咧，就係佢為即係佢出世嗰陣時咧，其實父母個媽媽係有啲抗體俾咗佢嘅。咁所以即即即係話咧，佢容易病嘅機唔係咁容易病添啊。嗯，嗱，因為咧我就見過咧有一啲誒、呃即係中國人家庭啦，咁啊誒同啲細佬哥去旅行啦。首先嗱，細佬哥就唔係 B B 啦，OK。咁佢哋咧，我覺得誒真係有點誇張啊！我我當然我冇細路，我唔知道其實呢一個做法係咪 即係正常可能咧，正為係父母嘅立場就覺得。咁啊，梗係啦！你唔係你細路，你梗係會咁講啦。你咁其實唔係嘅，因為咧，我成日都會問呢個問題嘅，點解可以帶水去旅行咧？嗱，我真係見過有人帶水去旅行嘅喎水土不。服。係啊，或者係佢話驚嗰度本地啲水唔飲得啲水唔好嚇，一定要帶水好瀉。咁啊，我我真係嗱，我就喺度諗，喂你咁咪誒雖然 bottle 佢 water 咯飲。 雖然呢個咪就係我問題咯。嗯嗱，雖然都係話去五日四夜，但係如果你要帶齊五日四夜足用嘅夠嘅水俾佢用都好金喎，都好犀利喎。點起碼帶咧一個？箧咯。 我諗最多人道理都要一樽嗰啲誒水機嗰啲水啩。點帶上機啊？我唔知寄倉唔係咁唔係自己稱住，但係你都冇嘅，可能一點二五嘅水帶十支咁咯。一點二五十支， 即係十二點五。係啊，點帶啊？冇可能啊，根本即係嗱，我我第一此此其一唔明啦。第二咧就係咧，我亦都係親眼咧見過有人咧就帶飯煲同埋米啦。OK 嗱，煮粥仔俾個細路仔食啊！誒誒煲唔係因為佢話佢誒唔可以食當地啲米咯。哦，即係要食飯嚇，食翻自己食開嘅飯。嗱，我我呢個咧我又可以了解嘅，因為誒、呃可能我唔知道啦，我唔知 B B 食啲咩㗎，OK，即係係咪 如果唔食奶粉係咪可以一定要食呢啲？我唔知啦。咁、如果你話帶個煲仔咧，尤其是而家啲旅行飯煲就好細嘅啫，即係大家財必要諗屋企嗰個咁樣嘅，即係誒大牛龜先得㗎，係嗰啲好細誒，即係好似個好似個咖啡壺咁嘅啫嘛好似。個飯壺仔咁啊。啊，咁嗰啲我又覺得即係無傷大雅嘅。咁譬如呢個我都可以了解嘅，但係我一般咧見到誒、呃父母咧好多時咧佢哋帶嗰啲細路仔咧，我 唔係好了解，即係其實好少嘅。我哋去嗰啲地方咧，又唔係好多見到誒、呃中國人嘅父母嘅少啊少係，就唔真係唔多嘅嚇，鬼即係外籍人士就多，係外籍父母帶住啲好細嘅 B 就多。同好多埋就如果嗰啲細路仔開始自己行走走嚟走去嗰啲咧，即係所謂一定兩歲到啦嗰啲 B 咧，其實嗰啲父母咧又真係由得佢喺地下嗰度磨嚟磨去，一爬啦。喺度爬嘅喎。我我我哋成日都咁講㗎係啦，啊，即係喺吳哥窟啊，其實都係 即係躝嚟躝去咁都冇嘢係啊。，喺嗰啲石塔嗰度躝嚟躝去啊，咁樣係都係。即係我覺得係誒、呃可能係觀念唔同咯。我覺得，嗯，華人始終如珠如寶咧，當嗰啲細路仔好似冇抵抗力咁樣。嗯，咁但係我諗誒、呃外籍嘅父母咧，即係外國人咧，可能就係、基本上佢屋企都係咁噶啦。嗯。 都係喺屋企誒嚟誒嚟去噶啦，喺屋企個後院個草地嗰度誒嚟誒去噶啦，同屋企只狗瞓埋喺狗屋噶啦。冇所謂。係咯，所以我覺得佢哋就唔係咁緊張嘅，其實直至到佢喂一聲喺度喊咧，佢先至埋去理佢嘅啫。其實，係即係平時嚟講咧，佢有佢即係大人有大人喺度影相啊，喺度睇風景啊、睇古蹟啊咁樣，細路仔有細路仔咯。 嗯，係啊，嗱，咁好啦，咁啊轉下一個話題啦。如果你話帶咗動物啦，又帶咗父母啦，OK，咁 what if 我係單身嘅？嗱，喺而家呢個年代咧，有好多人咧都係選擇唔結婚啦。我見到阿 Lance 喺度笑啦，OK，咁點解 Lance 會喺度笑咧？因為大家都會明白啦，就係講緊佢啦。其實咧，我哋就係曲線咧，就係去去話緊佢啦，OK。嗱，咁作為一個單身漢啦，咁啊單身漢帶住咩去旅行咧？乜都冇啦，條條揈咁， 帶住支棍去旅行。唔係嗱，我覺得咧，如果你話作為一個單身漢咧，咁如果佢去旅行嘅時候，我我自己我嗱當然啦，我唔知我唔知仔有啲咩有啲咩要搞啦，OK。譬如如果而家咧女性咧一個單人匹馬上路嘅咧，我發現咧係多得好緊要嘅。多多多嗱尤其是咧，我我發現咧有啲咩地方咧係經常見到誒、呃即係單人匹馬嘅女性出沒嘅咧，例如我見到吳哥窟有啦，巴黎更加多到不巴黎好多得了啦。 ，Bangkok 誒、Bangkok 嘅亦都清邁唔少啦，即係有好多清邁都多㗎好多係啊好多。咁誒，佢哋咧係好好多時咧係去到誒、當地咧，咁咧就會入住嗰啲誒 kind of 好似民宿咁樣嘅，但係其實佢唔係民宿嚟，佢都係酒店嚟嘅。咁但係嗰啲酒店咧就而家我講緊咧就唔係嗰啲五星級啊，唔係話誒即係 Four Seasons 哇！單身我覺得啊嗰啲咁就千祈唔好入住五星酒店，呢個唔係錢嘅問題。係啦，呢、個唔係錢嘅問題。咁我留心咧，點解佢哋會咁做咧？原因咧就係因為咧喺誒好多時咧喺當地咧一啲咁樣嘅所謂即係小型啲嘅旅館啊，或者係 誒民宿之類咯。咁咧佢哋咧就誒有一個好誒即係誒普遍嘅現象咧，就個酒店嘅大堂咧，其實就係俾大家咧即係一個 sitting area，大家可以喺度坐嘅。其實就係 hostel，係啦，呢一啲啲旅館咁啦。係咁 hostel 而呢個咁樣嘅旅館咧，佢好處咧就係、嗱，首先你唔會自己匿翻入自己個房嗰度，你會坐喺嗰度。咁咧，點解你會你你就會問啊？點解個個都坐喺嗰度咧？原因就因為咧，大部分嘅人咧都要喺嗰度上網，個 WiFi 係即係嗰個 WiFi spot 我哋喺嗰度喺京都啊， 喺好多地方，喺清邁啊都住過呢啲地方嘅。其實我哋點解會揀呢？其實絕對唔係話你嘅經濟能力嘅問題，嗯而係揀呢啲地方有個好處係咩咧？當然佢亦都有誒牀位，亦都有真係雙人房，有廁所，即係佢有唔同嘅規格嘅。嗯但係佢都係有個共同嘅地方咩咧？就係佢個酒店嘅大堂會改裝成為一個 common room，、一個 kitchen 同埋一個 dining hall。係嗱，呢三個 function 咧好重要。第一個 common room 咧就係 即係 meeting point 嚟嘅。係 meeting point 係咩咧？好多人會將個旅遊資訊釘喺個牆嗰度啊。冇錯佢會有一自己個啲擺定經驗啊感受啊擺定啲 Lonely Planet 啊、Let's Go Europe 啊、Rough Guide 啊等等嘅旅遊指南咧， 即係舊嗰啲咧，啲遊客走之前咧就會擺咗喺度嘅。即係睇用去完啦嘛，走啦。咁咧就最重要咩咧？就大家可以交換情報啊，嗯旅遊嘅情報，同埋咩咧？相約第二日出遊。嗯如果我要包架車，我得一支公。譬如我去清邁行山咁樣，嗯 或者我去同大笨象沖涼咁樣，我得一支公，我包架車就好貴。咁、嗯但係我就會貼張呢、個即係 memo 紙喺嗰個 common room 嗰度啦。嗯就係話幾時幾日幾日出發去邊度？誒 elephant 呢個 conservation park 咁樣。嗯咁有冇人有興趣 join 我係幾多號房咁樣？咁如果有嘅，咪大家會相約一齊啦。咁你諗下，咁好多時就係佢係旅途上嘅朋友嚟嘅咯喎，已經。係係嗱唔好講話男女朋友嗰啲，即係溝禮溝溝仔溝女嗰啲啦，未必係添啊。 而係話你旅途上會多咗個旅伴，係嗱佢有啲未必係香港人，可能係一個哥倫比亞人又得，西班牙人又得，嗯或者係一個德國人咁樣，咁可能係女性或者係男性，咁然後咧就大家相約出遊，咁咧你就會喺唔同嘅地點裏邊咧，你都有唔同嘅伴侶，所以我就話一個人去旅行唔代表你，只不過係你出發嗰陣時一個人嘅。冇錯冇錯，同埋咧個好處咧，好多時喺個旅途上記住啊面 呢 Lance 好多時喺個旅途上面咧，即係你會誒、呃大家交換啲情報啦，要第一樣啦。第二咧就係好多時嗰啲誒自己嘅認知啊，未必係對方又知。而佢知嘅嘢亦都未必係你知嘅，咁好多喺喺呢啲咁嘅情況之下咧，就大家可以即係交換到誒、呃、資料啦。咁啊，而第二樣咧就係、其實誒、呃亦都分擔咗個費用。 頭先你所講啦，包即係車啦譬如譬如包車啦，咁就就算你話誒、其實誒、一一個人坐同你兩個人坐，咁你諗下就已經即刻慳咗一半喂，啦如果你四個人坐，除四分一嘅啫喎，其實。係啊譬如一一包架車一百蚊美金咁樣啦，假設。係啊。咁你四個人坐就每人二十蚊。係啊一個人坐就自己俾一百蚊。咁咧嗱，我哋咧其實仲有食呢 而係啦，呢啲情況咧，誒、我哋都有試過嘅。我記得咧，我哋喺伊朗嘅時候咧，即係喺誒伊朗由一個地方去第二個地方嘅時候咧，如果咧你一你兩個人咧自己走去誒、包一個車咧，佢就收我哋，因為我哋要誒有晒司機、有晒導遊嗰啲咁樣啦。嗰、個費用之外咧，其實仲有一樣嘢就係、誒、如果你喺同埋一個區啊，大家咧就會知道啊，原來嗰個區，因為其實大家事前做咗資料搜集啊嘛，咁、你就會講啊，就話喂，其實咧我去到嗰度之後咧，我會住間酒店嗰度附近咧就有啲乜乜乜乜 乜，其實好可能咧你自己可能係。你唔識㗎冇留心到係啊㗎，你唔知啊咁咧就喺呢個旅途上面，大家就可以交換咗好多呢啲咁嘅資料啦。咁誒、呃、當然你話有機會可以再誒、呃重聚嘅，咁當然呢個就真係好正啦。但係如果你話冇嘅，咁但係最低限度喺路途上咧都唔係話得翻你自己一個嗱有個照應啊嘛其。實好多嘢都可以分擔嘅，嗯除呢，我覺得唔係淨係誒慳咗四分一或者二分一嘅價錢，而係咧 你嘅譬如好簡單食嘢咁樣價錢，你一個人你選擇嘅。食咗幾多一係啊？快餐店，係啊，你嗌得一個餸，咪碟頭飯咯你就唯有去快餐店，我食碟頭飯。係就算你話好簡單嘅清邁咁啦，係咁你咪食碗粉咪算咯。係咁但係如果唔係話，你有四個人，我可以燒條魚，可以燒隻魷魚，可以嗌支啤酒。咁咧就大家 share 咗個價錢，其實可能同你一個人食係差唔多。但係你就可以試多好多嘢噶啦嘛。佢開心好多㗎。係啦，同咁你就唔係話誒純粹慳錢嘅問題啦。譬如誒、呃、舉例， 我哋去婆羅浮屠，咁誒好多人可能都去過呢個日野嘅婆羅浮屠，但係佢哋通常都係醉晒嗰陣時先去，咁就冇心機睇。咁我哋就通過嗰啲旅客口中就知道咧，喺個 hostel 裏邊就係哦，原來咧。天蒙光可以入到去嘅，不過咧就要有啲巧妙嘅，就係、後門疏通嗰啲酒店嘅人，咁咧就佢會帶你入去噶啦。咁啊好啦，咁你就會既然要三點幾出發咧， 因為要五點半要 arrive 去到嗰、個嗰嗰個位嗰度喎，然後就由嗰度帶你入去爬嗰個婆羅浮屠，咁就睇住個日出啦可以。咁你就要最好就係咩咧？包個 van 仔，可能有六七個人一齊去啦。係。咁咧你就變咗所有嘅嘢咧，第一你又唔會咁驚啊，大佬。 因為其實嗰度度凌晨三點幾你都冇三點幾就出同埋發係係係黑漆一片喎。佢只係會每一個旅客咧就派一個電筒，你就自己顧自己。送到嗱你去就劈咗你喺嗰度喂走真係喎，㗎咯佢即係喺嗰度中途咧係啊劈低你，你落車，咁然之後就落咗車之後咧黑掹掹啊，你完全係唔知乜頭乜路咧，就每人派一個電筒嗱，唔派油自可，就照住派咗就仲驚，因為你有人諗咁點啊？派咗個電筒俾我，即係就就散水就自己喎，大家行上去自己行喎，你咁啦。咁你諗下嗱，如果你沿途你就算係一支公啊啊啊啊 Lance 咁啊咁英 明神武都好啦，咁你諗下。淆底啊會。喂，你你有多兩個人都好啲，可以講下，即係誒壯下膽，係咪？有有有有把聲同你講下嘢啊！如果唔係，真係失驚無神喺旁邊，自己有把聲，原來冇人，你都好係啦，驚喎。咁第二個就係咩咧？好好多時我諗而家香港人咧已經唔係淨係限於即係喪買喪食嘅，即係特別係即係後生一批咧，佢哋中意去外國行山。 健行啊，嗱唔係講緊職業爬山嗰啲，即係征服啊菲爾士峰嗰啲另外一類啦。咁、如果健行嗰啲咧，就係話佢哋嘅行山路線都會請一個響導，係亦都會請一個挑夫。係咁因為咧，可能係譬如十日、五日到十日咁樣啦。嗯譬如我哋去尼泊爾咁樣，可能喺呢、個誒、呃 Annapurna Base Camp，可能由 Pokhara 出發，可能要十日咁樣。 嗯咁去到 base camp 可能要第九日先去到咁，咁咧你就請一個挑夫，但係佢都係收你一個人，佢又係收你嗰個價錢。嗯，所以咧好多時咧，而家有個方法咩咧，就係、大家自行組織埋一齊。嗯，嗱唔係話誒辦旅行團喎，嗯，而係大家喺網上邊，我見到有嗱誒，琴、日我哋有位誒、之前啊有有位聽眾同我哋講，嗯，就係去呢、個誒、參加呢個不丹嘅 Ponaka，嗯， 嗰個嘅單車嘅團，嗯嗯嗯，佢話原來咧第一就係好快就滿嘅，原來係。哦係啊係啊，即係喺網上邊原來有外國人係組織去 Ponaka 踩單車嘅喎。係係。咁咧，咁佢然後佢佢幾樣嘅，就係因為咧佢個難度都有一定嘅，就唔係話你普通就求求其踩下單車。爬山單車係啊，講緊嗰啲係爬山單車，OK，咁譬如嗰啲咧，咁佢哋就要組織誒同埋一一隊人啊出發啦。咁有有響導，有領隊，即係真係有個識路線嘅人， 知道住宿喺邊度。 因為佢唔係話，即係佢係幾日嘅一個行程嚟嘅。同埋即係佢嗰個誒最緊要就係有一個人帶隊咧，要有一個路線啊，而唔係話喂你求其攞個單車就自己擒上去山度台灣都係咁㗎就唔係唔係台灣都係㗎台灣都單車團都係係係啊啊啊啊！李德寶 Joyce 成日佢講去都係俾我聽啊，OK。咁所以咧，我我就係講咧，即係如果你話誒，就算係單身，OK 喺今時今日咧去旅行咧，其實完全都係唔當佢係一個人㗎喎完全冇問題，亦都唔會話誒我我去到之後又唔知點算啊，誒又又擔心呢樣又擔心嗰樣啊咁。嗱，女 士，我覺得咧，而家反而多咗係咩咧？幾個中年嘅女士咧，譬如大家大學同學，可能出嚟做嘢都係單身嘅咁樣，可能去到誒四十歲咁樣，同事咯係啦，就約埋一齊去旅行啦。我哋喺巴黎咧。誒，因為我哋每一次去巴厘島，我哋都會即係我哋唔會喺咩 Kuta 嗰啲地方住嘅，我哋就通常中意去一個叫 Ubud 嘅地方，就係一個即係巴黎最文化氣息最濃厚嘅地方嚟嘅，藝術啊等等。 咁咧，你去嗰啲橫街，你見到好多咧係誒兩個女仔一齊嘅。係係孭住個背囊係啦啊，，誒、外國人啊，係係啊，兩個女仔一齊孭住個背囊咁樣去住嗰啲民宿啊，或者係踩單車，出出入入啊咁咧。咁、我覺得誒、 有陣時你食飯見開大家傾開偈咧，坐隔離台啊咁樣，佢哋唔係約埋一齊嘅喎。係。佢哋可能係喺印尼又爪哇認識，然後就一齊下一站就一齊去巴黎咯。係係係係係啊，佢哋都喺路途上面相識嘅啫，其實係係。呢個我覺得非常之好。係啊，佢出發嗰陣時係一個人㗎，其實。係係咁所以我就話，即使出發嗰陣時係單身都好啦，一定要你將你自己 open。嗯。我諗我哋華人咧，東特別亞洲人咧，其實喺呢方面可能係比較拘謹啲嘅。嗯。 誒、覺得好多時同外人接觸咧，係好多好謹慎啊，好實好多嘅即係 protect 自己嘅考慮諗法啊係啦。係咁所以我覺得就第一樣嘢就當然你要識得同外國人溝通咯，我覺得呢個好緊要。嗯。第二係咩咧？就係咧誒唔好做啲懦嘅行為啦，其實。因為其實喺 backpacker 裏邊嘅圈子裏邊，其實大家都好習慣呢啲嘢嘅，譬如 share 大家食飯咁樣，計翻 share share 翻錢，大家搭車，然後即係 A A 制，大家 share 翻錢。咁其實都你出誒行喺個得你 hostel 都嗰度唔好夜晚黑，即係喺度即係人哋明明白白啊明明準帶着拖着鞋入去嘅，嗯你就帶埋對鞋入去啊！ 即係因為好多 hostel 咧，其實對鞋係要擺喺門口個 locker 嘅，係因為佢唔想你踩到裏邊嘅地下污糟邋遢嘅嘛，其實。其實而家好多嗰啲誒，即係青年旅館啊係，青年旅館都好多時係咁嘅。原原因咧就係大家諗到㗎啦，即係嗰、個、誒即係背包客咧，你都可以諗到咧，佢嗰個裝束係點樣啊？佢嗰對鞋咧，可能係周圍踩啊，係污糟到咧泥漿行完山返嚟啊係咁泥漿咁樣啊。咁咧通常酒店咧就叫大家咧喺誒門前咧就除咗對鞋啊。咁譬如呢啲咁樣就即係自己自律啦，唔好着住嗰對咁樣嘅泥泥 漿鞋喺度踩出踩入咁啊。咁大家梗係會即係怒目而視啦咁啊。第二咧就係好多時咧喺呢啲咁嘅旅館裏邊咧，佢頭先我哋就講嗰、個、呃、所謂嘅 common room 啊。咁啊、個 common room 咧，佢有一樣嘢係咩咧？ 呢個 common room 咧，佢就誒好、多時咧就會擺一啲，譬如話佢包埋你個早餐嘅，咁啊早餐當然係一啲比較簡單啊，有個多士爐啊多士啊，誒俾隻香擺蕉啊擺定啲。醬誒果醬喺度啊，啊！果醬啊，就誒咖啡茶你自己斟啊，你咁啦。咁譬如誒你你其實我覺得呢個係基本禮貌啦。你去到呢啲地方，你點會走去誒將啲嘢 hea 晒開嚟啊污糟邋遢，然之後你又唔去執啊？你咁樣就唔係嘅。即係你誒一般咧誒，大家都守守下自律啊查守下規矩，就去即係喂你自己食 完你咪自己洗翻佢，因為其實佢哋嗰啲嘢好方便嘅，即係所有啲嘢咧都好似宜家家私咁樣自助式㗎，乜都其實呢個係自助式我覺得係我哋旅行咁耐啦，呢五年嚟咧，我哋睇到嘅一個新嘅趨勢嚟。嗯，嗱你我哋諗我哋上次喺 Kyoto 咧，其實京都我哋 即係好多人都話啊住住民宿住嗰啲傳統嘅和式嘅民居咁，當然好開心啦。但好多時佢哋個 location 唔方便嘅。嗯，咁但係咧，我哋呢啲即係我哋頭先講呢啲 hostel 咧，佢都係有啲交通好方便嘅地方。嗯，咁我覺得最重要係咩咧？佢聚集咗一班大家都係對旅行有興趣嘅人。係中意旅行嘅人，係嗰個 community 就會佢就通過嗰啲 Lonely Planet 嘅介紹啊，網上嘅論壇咧就會聚集喺嗰度。係咁喺嗰度咧，你會遇到嘅人咧，其實 佢唔會係怪人嚟嘅，好多時都係對旅行好有興趣嘅人。係係係係啦，咁佢哋就會話俾你聽，今日我去咗邊度，我哋下一站去邊度。咁如果夾啱嘅，咪一齊上路咯。嗯。咁所以呢個就係單身旅行嘅樂趣嚟嘅，我覺得係。好多人以為咧，就一個人做嘅嘢一定就好 sad 啊，好 lonely 啊咁。咁但係有另外一類人咧。就係咁噶啦，佢會令到自己單身旅行咧陷入咗一個無盡嘅負能量嘅世界嘅，就係咩咧？單身跟團。嗯。嗱，佢啲獨男咧， 就成日都希望咧喺單身嘅旅行團裏邊咧，我唔係講你啊，Lance，你唔好望住我，就係咧以為喺嗰度溝到女啊，係啦，咁咧就，但係你要明白喺而家今時今日呢個世代，有質素嘅中誒中女咧，中年女士咧。佢哋都會自己攞起個背囊或者拖住個篋去旅行，係唔、會願意跟呢個康泰、跟星辰永安，甚至係節旅假期去旅行嘅。所以你遇到嗰啲咧， 其實都係咧誒。糖水滾糖魚啊啦，糖水滾糖魚，毒鬥毒啊！其實係，即係你以為嗰度有筍嘢，其實佢去參加旅行團嗰啲中女都係諗住嗰度有筍嘢，同你爭啊！係啦，結果就毒鬥毒。咁咧就我從來冇認，即係冇知道有一個我哋呢啲叫獨男旅行團咧，係能夠成功喺喺個團裏邊咧，係同啲團友咧發展關係嘅，係冇，絕對冇嘅係。 點結果係咩咧？佢就結果就昂錫錫啦。係因為第一基本上嗰啲你都知港式旅行團嘅啦，第一就以爛 get 鹹 get 為主嘅喺個車上邊。係咁你如果有少少學識，你都睇唔起嗰啲咁樣嘅導遊講嗰啲咁嘅爛 get 鹹 get 嘅。咁第二咧就係咧就係叫做食買瞓啦，係全部都不外乎係呢幾樣嘢嘅啫。係咁啊女又溝唔到之餘，假期就浪費咗。咁我覺得就倒不如咩咧？真係自己咧的起心肝， 買張機票飛到去揾一個咧上網揾到噶啦，最 rating 最高嘅 U hostel 係住入去。嗱，你唔好以為因為你係中年人一定係靚仔靚妹，我覺得唔係喎。我發覺好多而家住 U hostel 唔係 U 肥喎。好多都唔係，好多我見到係中年人嚟㗎喎外外國人好係多啊，多得好無論緊要。男啊女啊咁啊，係都唔係講緊嗰啲即係即係十八九歲去蒲啊，唔係嗰只嚟喎。唔係反而完全唔係嚇。咁所以我我覺得咧，即係如果你話你去旅行嘅時候預早， 喂，真係冇喎，而家嚇大大節流流嚟緊咯喎。咁究竟係咪一定要阿 Lance 喺度笑啦？咁咧即係係一定咪喺自己擺個蛋糕，然後插支蠟燭喺度，好似盂蘭節咁過咧咁樣。其實咧就完全唔係嘅，咁所以咧即係誒、呃究竟誒係咪要自己一個人咁即係喺度影單隻影自己喺度嚇，即係自己乜嚟近近啲，我覺得就自算你去台灣，你去花蓮啊，去宜蘭啊，你一樣揾到有有 partner 嘅喎喺旅途上邊。如果你住嗰啲 U hostel 啊。 哦好一一嗱，完全冇台灣問題咧一啊！樣有嘅，而家呢幾年啊，特別係喺台北裏邊咧，係多咗好多呢類嘅 U hostel 啊。嗯。喺台北市裏邊。嗯。咁你喺裏邊喺個 U hostel 裏邊咧，你釘張呢個即係即係自己寫張紙仔黐喺度咧， 你咪問下人有冇邊個有興趣一齊去花蓮咯。又或者係調翻轉，如果你係咁保險嘅，可以用一個方法啫。喂，我釘張兒紙仔喺度，就係今晚有冇人有興趣一齊食晚飯啊？咁你咪睇下睇下對面，即係對方嗰個人究竟係你想試下水温啊嘛？睇下個人係咩人，唔係你匿埋然之後先至上路。匿埋瞄住，到時約定個時間出嚟嗰個係咩樣先？大佬，如果唔對路嘅，梗係唔好蒲頭啦。有少少想翻 嚟再喺度講，OK？